що він зрозумів. Е, П'єр Марла був відмінником чи середнічком? Відмінником, відмінником. Розум надзвичайної гнучкості, бездоганна пам'ять. Його цікавість сягала далеко за межі шкільної програми. Ми постійно спрямовували наші зусилля на те, щоб стримувати цю цікавість, а не заохочувати її. Незважаючи на свої здібності та легкість у навчанні, П'єр Маргла був працьовитим учнем. Ніякі труднощі, здавалося, не зупиняли його. Пригадую, коли він був учнем філософського класу, то попросив особисто дозволу вивчати російську мову що йому й було дозволено. Він одержав два свідоцтва бакалавра з оцінкою дуже добре. Потім опікун забрав його звідси, щоб він міг вивчати вищу риторику в Парижі в ліцеї Луї Легран. Невдача П'єра Мархла на вступних іспитах до Еколь Нормаль була для мене цілковитою несподіванкою. Можливо, там він не знайшов щирих порадників, які спрямували б його інтелектуальну діяльність до обраної мети, а може, сама Еколь Нормаль перестала бути для нього метою. Його опікун тоді вже помер, чи не так? Так. Так, П'єр Марла щойно досяг повноліття. Він отслужив в армії, почав писати. Завжди надсилав мені свої книжки. Ми постійно листувалися з ним панотче. Перед війною, хоча і з великими перервами. П'єр Маргла написав мені 1937 року сповістив про своє одруження. А наступний лист надійшов аж за два роки. На кілька секунд запала мовчанка. Я не питаю, панотче, чи відомі вам причини, що спонукали П'єра Маргла розлучитися з дружиною? Вів далі П'єр Бердікс. Хоча поліція вже провадила розслідування у цьому напрямку. Може, вам є що сказати з цього приводу? Випроставшись на своїх стільцях, ми обидва більше нагадували про хачів, ніж слідчих. Тім я розумів, що П'єра Бертвікса не так то й просто збентежити, та й отець Етьєн почав розглядати його своїми маленькими слонячими очицями з певною цікавістю. П'єр Марла виклав мені свої причини, спокійно відповів він. Вони видались мені поважними, гідними розгляду у найвищих інстанціях. Це я порадив йому надіслати до Рима супліку про розірвання шлюбу. І він це зробив? Так, так. Але ви ж знаєте, подібні прохання дуже ретельно вивчаються. А крім того, почалася війна яка майже повністю перервала зв'язки з Римом. вигадайте супліка П'єра Маргла вивчається ще й досі? Ну, Що ж, не виключено, не виключено. Але вважаю недоцільно спрямовувати ваші пошуки в цьому напрямку. Я про це і не думаю, панотче. І знову запала мовчанка. З надвору до нас долинав гомін дітлашні. Я прочитав назву чорної книжки, що лежала на столі отця Етьєна. Споглядання. П'єр Бертікс тепер спитав про інше. А зараз я звертаюсь саме.